Her şey her zerre hüsran, her taraf dert oldu gel. Kan ağlıyor bir cihan, bizi efkar sardı gel. Her şey her zerre hüsran, her taraf dert oldu gel. Kan ağlıyor Melek yar sardı gel Bekleyiş zor Hasta gözünde derman Gelip geçiyor zaman Hep saatler vurdu gel Bekleyiş zor Hasta gözünde derman Gelip geçiyor zaman Hep saatler vurdu gel Bir bahar hasret güle Nedir bu bitmez çile Şu dağlar taşar bile Herkes herkes sordu gel Çatlarken sabır taşı Dert hayat arkadaşı Gözlerdeki gözyaşı Yüreklere vurdu gel Çatlarken sabır taşı Dert hayat arkadaşı Gözlerdeki gözyaşı Yüreklere vurdu gel Dertlerken sabır taşı Dert hayat arkadaşı Gözlerdeki gözyaşı Yüreklere vurdu gel Çatlarken sabır taşı Dert hayat arkadaşı Gözlerdeki gözyaşı Yüreklere vurdu gel Çatlarken sabır taşı Dert hayat arkadaşı Gözlerdeki gözyaşı Yüreklere vurdu Çeken sabır taşı Dert hayat arkadaşı Gözlerdeki gözyaşı